25 skirsnis Senis linkstančiomis kojomis grįžo prie Biblijos ant varinio stovo, kažkaip bauginamai lėtai ėmė versti lapus, kol surado švento Jokūbo laišką ir pradėjo skaityti. Liežuvis yra mažas narys, bet nuo to kraujas stingdančio balso kunigaikštis sumai apsisuko ir pasileido to pačiu kalnų taku žemyn. Tik pusiaukelėje iki pilį supančio miško jis pabandė nusmaukti dusinančią perpetę nuo kaklo ir smakro. Dar ir dar ir dar kartą, bet vis bergždžiai. Žmonės, kurie suvystė jį, išmanė, kad vienas dalykas atrišti mazgą, kai jis priešais akis, ir visai kas kita, kai tas mazgas ant pakaušio. Jo kojos galėjo lengvai šokinėti po kalnus itantilopiais, jo rankos galėjo bet kaip mojuoti, bet kaip signalizuoti, tačiau kalbėti jos negalėjo. Oto krūtinėje šėlo šetonas, bet jis buvo nebilys. Jis prisertino prie miško, juosiančio pelį ir tik tai tada aiškiai suprato, kuo baigsis jo nebėlumas ir kad toji baigtis numatyta iš anksto – Jis dar kartą piktai pažvelgė į ryškiaus žibintų šviesos, nutiekstus miesto kvartalų, labirintus po savo kojomis, bet nebesišypsojo. Negailestingai ironiškai prisiminė frazes dar nesiniai skambėjusias mintyse visiškai kitą nuotaiką. Apačioje, kiek tik tai apriepėkis, stovi sargyboje jo draugai ir kiekvienas nudės jį, jei nepasakys slaptą žodžiu. Sargybų buvo taip tankiai, kad miškai ir kalnagubrį patikrindavo reguliariais laiko tarpais, todėl miške iki ryto išsislapstyti neįmanoma. Sargyba būdėjo ir tolimiausiausia prieigose, kad priešai neprasismelktų į miestą aplinkiniais keliais. Todėl nėra vilties sugrįžti iš kitos pusės. Te reikėtų surikti ir kareiviai atbėgtų į kalną. Tačiau surikti jis negali. Mėno vis kilo, kas kart ryškiausi dabruodama žemę. Nakties dangus melinavo pro juodas pašis apstojusias pelį. Kažin kokios gėlės plačiai įsiskleidusios plunksniniais žiedlapiais, kaip gyvas nebuvo šitokių matęs, ir žėrinčios ir tartum išblokusios mėnesienoje neapsakomai fantastiškos, tarsi pulkais aplipusios medžių šaknis – Galbūt jo prūtaumai aptemdė keistą nelaisvį, kurią dabar nešiojusi su savimi, bet šitame miške jam pasivaideno kažkas be galo vokiška, tikra pasaka. Sudirginta vaizduotė vedė jį prie žmogėdros pilies, o tas buvo pamiršęs, kad žmogėdra yra jis pats. Prisiminiai, kaip vaikystėje klausinėjo mamą, ar sename gimtinės parke nevaikšto lokiai. Jis pasilenkė nuskinti gėliais, lyg ji būtų talismanas įsklaidantis kerus. Kotas buvo stipresnis negu jis manė ir lūždamas negarsiai trakštelėjo. Jis norėjo atsargiai užsikešti gėlę už perpėtės, bet pasigirdo šauksmas, kas ten eina – Tik tada Otas prisiminė, kad perpėtė visai ne tenai, kur jai dera būti. Jis bandė surikti, bet buvo bebalsis. Sargybinis pašaukė dar kartą, po to driokselėjo šuvis. Kulka suzvimbė ir nutilo įsmigusi į taikinį. Otas von Grosenmarkas, kuo ramiausiai įsiteisė po pasakos medžiais, jis nebedarys niekam blogo, nei auksų, nei plienų, tik sidabrinis mėnulio pieštukas tai šiandien, tai ten nušvies ir išryškins įmantrius jo uniformos raštus ar gilės raukšlės kaktoje. Tegu viešpats atleidžia jo sielai. Sargybinis, kurį šovė, vykdydamas griežtą įsakymą, savaime aišku atbėgo pažiūrėti laimikio. Jis buvo eilinis pavardę Švarcas vėliau nelikęs nežinomų kariniuose sluoksniuose. Švarcas aptiko vyriškį karininko uniformą, taip apsimuturiavusi veidą savotišką kaukę ir savo paties perpetys, kad te buvo matyti tik atmerktos nebegyvos akys, spindžinčios menulio šviesoje. Kulka per kaukę įsmigo smilkinin – Štai kodėl peršauta ir perpėtį, nors šauta tik tai vieną kartą. Jaunasis Švarcas impulsyviai nuplėšė paslaptingą šilko kaukę ir nusviedė į žolį. Ir tik tai tada pamatė, ką nušovės. Kas buvo po to sunku? tiksliai atkurti. Būčiau linkęs tikėti, kad aname miškelėje, kad ir kokia kraupi būtų tikrovė ir toliau tęsiasi pasaka. Ar jaunoji panelė vardu Hedviga Jau anksčiau pažinojo kareiviai, kurį išgelbėjo ir už kurio vėliau ištekėjo, ar netyčia atsidūrė įvykio vietoje ir jėdu susipažino tik tą naktį, šito matyt niekada nesužinosime. Bet manau, išdrysime teikti, jog toji Hedviga didvyrė pelnytai ištekėjusi už žmogaus, pagarsėjusio kaip savotiškas didvyris – Ji pasielgė drąsiai ir išmintingai, įkalbėjo sargybinį grįžti į savo postą, kur niekas nebesietų jo su įvykusią nelaimę. Jis buvo tik vienas patikimiausių ir drausmingiausių iš pusšimčio sargybinių esančių netoliese. O pati pasiliko prie lavonų ir ėmė šauktis pagalbos. Hedvigos taip pat niekas negalėjo įtarti, nes jį neturėjo ir negalėjo turėti šaunamojo ginklo. Na, tikiuosi, kad jie laimingi, linksmai pasakė tėvas Braunas stodamasis. Kur jūs susiruošėte? paklausė bičiulis. Noriu dar kartą žvilgtelėti į Kamerherio portretą, į tą Arnholdą, kuris išdavė savo brolius, atsakė kuningas. Įdomu, kokiu laipsniu, na, jeigu žmogus išdavė du kartus ar nuo to jo išdavystė mažėja? ir jis ilgai mąstė prie portreto. Žilaplaukio vyriškio su juodais antakiais ir saldžia, tartum priklijuota šypsena, prieštaraujančia atgrasiam ir įspėjančiam žvilgsniui. Iš rinkinio tėvo Brauno nepatiklumas. Strėlė iš dangaus. Yra pagrindo būkštauti, kad gal šimtas detektyvinių apsakymų prasideda žinia, jog nužudytas koks amerikietis milijonierius. Tas įvykis kažkodėl laikomas siaubinga nelaimė. Jaučiu malonumą pareikšti jums, kad ir šis apsakymas prasideda nužudytų milijonieriumi, tikriau net trimis nužudytais milijonieriais, nors kai kam tai gali pasirodyti per didelį prabanga. Tačiau būtent šis sutapimas, o gal ir pastovumas pasirenkant objektą, įskyriai aprašomąjį atsitikimą iš banalių kriminalinių istorijų srauto, suteikė jam ypatingos svarbos, ko jis beje ir vertas. Sklido kalbos, kad visi jie tapo aukomis vendetos ar prakeikimo, persekiojusio žmonės, kuriems į rankas pakliūdavo labai brangi istorinių požiūrių vertinga relikvija, brangakmeniais inkrustuota, keistokos formos tauriai, vadinama koptų taure. Jos kilmė buvo nežinoma, bet paskirtis spėjamai religinį Kai kas dėl jo savininkų mirties kaltino kažkokius fanatikus rytų krikščionis, pasipiktinusius tuo, kad tauriai nuėjo per tokių vertelgų rankas. Šiaip ar taip, paslaptingasis žudikas, gal fanatikas, o gal ir ne, jau sukėlė nerimastim ir sensaciją dvelkiantį sujudimą žurnalistų bei liežuvautojų pasaulyje. Bevardis asmuo gavo vardą, teisingiau pravardę. Tačiau mes pradėsim pasakojimą tik nuo trečios aukos, nes tik tai tada – gauna progą pasireikšti tėvas Braunas, šitos istorijos apmatų herojus. Pirmą kartą nužengęs nuo transatlantinio lainerio denio į Amerikos žemę, tėvas Braunas, kaip ir daugelis anglų iki jo patyrė, kad jis žemesnis asmo negu būtų galėjęs pamanyti. Žemo ūgio vyriškis, neįsiminančio trumparegio veido, dėvintis apiblokusią sutaną, Jokiame žmonių sambūryje tevinėje nebūtų atkreipęs niekino dėmesio nebent tuo neišvaizdumu. Tačiau Amerikoje, kaip niekur kitur, puoselėjama šloviai. Žmogus, išsprendęs keletą painių kriminalistikos problemų ir daugelį metų bendraujantį su eks-nusikalteliu ir detektyvu Flambo, pelnė šioje šalyje pagarbą, kai tuo tarpu Anglijoje tik tai kai kas buvo šitą girdėjęs apie jį. Apvaliame tėvo Brauno veide sustingo nuostaba, kai prieplaukoje tarsi plėšikų gauja jį apspipto žurnalistai, klausinėdami jo nuomonės apie dalykus, už vis mažiausiai jo išmanomus, kaip antai, moteriškų rūbų detaliais ar nusikaltimų statistika šalyje, kurią jis ką tik išvydo. Apsuptam tokio glaudaus juodais kostiumais apsirengusių reporterių rato – Jam įsik krito akis atokiau stovinti žmogysta, taip pat juodai apsitaisiusi, nepaisant akinančios vidurvasarėjo saulėkaitos palvingoje krantinėje, bet visiškai vieniša. Aukštas išgeltusio veido vyriškis su milžiniškais tamsiais akiniais palaukė, kol žurnalistai paleido tėvą Brauną ir rankos mostu sulaikęs jį tarė. Atsiprašau, gal kartais ieškote kapitono Veino? Tėvo Brauną galima kažkiek pateisinti, tuo labiau, kad jis ir pats nuoširdžiai jautėsi kaltas. Čia dėlėtų priminti, kad jis pirmą kartą atvyko į Ameriką, o svarbiausia, pirmą kartą pamatė šitokius vėžlio kiauto didumo akinius. Toj mada dar nebuvo pasiekusi Anglijos. Iš pat pradžių jam pasirodė, kad mato išverstakę jūrų pabaisą, kurios galva šiek tiek primena naro šalmą. Apskritai vyriškis buvo madingai apsirengęs ir naivolis Braunas negalėjo atsistebėti, kodėl šitoks pošeiva darkos save akiniais. Daugmaž šitaip, jo nuomonė, atrodytų dabita ekstravagantiškumo dėliai prisitaisęs medinę koją. Pats klausimas irgi sutrikdė jį. Ilgame sąraše žmonių, su kuriais tėvas Braunas vylėsi susitikti Amerikoje, iš tiesų buvo įrašytas amerikietis aviatorius pavardę Veinas – Prancūzijoje gyvenančių jo bičiulių draugas, bet tėvas Braunas visai nesitikėjo taip greitai apie jį išgirsti. Atleiskite, dviejodamas tarėjais, ar jūs ir esate kapitonas Veinas, o gal jūs gal pažįstate jį? Esu absoliučiai tikras, jog aš ne kapitonas Veinas, atsakė vyriškis su gigantiškais sakiniais ir nejudriu, tartum iš medžio išskaptuotų veido. Man tai galutinai paaiškėjo tuomet, kai palikau jį laukti jūsų automobilyje. O antras klausimas kur kas problemiškesnis. Manau, kad pažįstu Veiną ir jo dėdę, taip pat senai Mertoną. Aš pažįstu senai Mertoną, bet senasis Mertonas nepažįsta manęs. Jis mano, kad tai jo pranašumas, o aš manau, mano. Aišku. Tėvui Braunui ne viskas buvo aišku. Tankiai mirksėdamas jis pažvelgė į raibuliuojantį jūros paviršių, į kaklus tiesiančius dangauraižius, paskui vėl į vyriškis su pusę veido dengiančiais akiniais. Tačiau ne vien dėl paslėptų akių šis žmogus atrodė neperprantamas. Gelsvokas jo veidas buvo azijietiškų, gal net kiniškų bruožų, o jo žodžių prasmės lipėjo kažkur giliai po storų ironijos klodu. Tarp atlapaširdžių ir draugiško šito šalies gyventojų toks tipas neretai pasitaiko, tai paslaptingasis amerikietis. Mano pavardė Dreidžas, tarys, Normanas Dreidžas. Ir aš Amerikos pilietis, tai paaiškina viską. Visą kitą tikiuosi paaiškins jūsų bičiulis Veinas. Tad Liepos ketvirtosios iškilmės atidėkime kitai dienai. Paaiškinimas. Liepos ketvirtoji Jungtinė Amerikos valstijų nepriklausomybė šventį. Paaiškinimo pabaiga. Vis dar apstulbęs tėvas Braunas leidosi vedamas prie netoliese stovičio automobilio, kuriame laukė jaunuolis su kuokštais tyrančiais geltonais plaukais ir aiškiai sunerimusiu, sukritusiu veidu. Jis iš toli pasisveikino ir prisistatė esas Piteris Veinas. Nespėjęs atsikvošėti, tėvas Braunas atsidūrė automobilyje, nemažu greičiu lekiančiame miesto gatvėmis į užmiestį. Jis nebuvo pratęs prie šitokio veržlaus amerikiečių dalykiškumo, tad jautėsi maždaug taip, lyg būtų vežamas į pasakų šalį slibinais pakinkytą karietą. Šitokiamis dėmesį trikdančiomis aplinkybėmis jis pirmą kartą išgirdo koptų taurės istoriją ir sužinojo apie du su ją susijusius nusikaltimus. Kiek jis suprato iš ilgų veino monologų, retkarčiais pertraukiamų dreidžio, Veinas turėjo dėdę pavardę Kreikas, kuris savo ruoštų turėjo partnerį pavardę Mertonas, o tasai Mertonas buvo trečias iš eilės turtingas biznierius, tapęs tauriai savininku. Pirmasis iš jų, Titus P. Trentas, vario karalius, pradėjo gauti grasinamus laiškus, pasirašytus kažkokio Danielio Dumo Vardas ir pavardė greičiausia buvo išgalvoti, bet pati asmenybė pasidarė garsi ir netgi labai populiari, maždaug kaip žymusis Robinas Hudas ir Džekas Mėsininkas draugė sudėjus. Mat greit paaiškėjo, kad grasinamų laiškų autorius neketino apsiriboti grasinimais. Žodžiu sakant, baigėsi tuo, kad vieną rytą senasis Trentas buvo rastas įmerkęs galvą į nuosavą tvenkinį tarp vandens lelyjų. Žudikas nepaliko jokių pėtsakų. Laimiai, taurė buvo banko seife, kartu su visu turtu ją paveldėjo Brianas Horderis, taip pat labai turtingas žmogus. Bevardis priešas pradėjo grasinti ir jam. Briano Horderio kūnas, rastas uolos papėdėje netoli jo pajūrio vilos, pati vila buvo siaupte nusiaupta. Nors taurė ir šį kartą išliko saugioje vietoje, bet buvo pagrobta tiek daug akcijų ir kitų vertybinių pauperių, kad Horderio finansiniai reikalai visai pašlijo. Braino Horderio našliai, aiškino Veinas, teko daug ką parduoti. Turbūt tada Brandonas Mertonas ir įsigijo taurę, nes kai susipažinome, ji jau buvo pas jį. Manau, suprantate, kad tai ne per daug malonu. Ar misteris Mertonas irgi gavo grasinamų laiškų? Patilėjęs paklausė tėvas Braunas. Manau, kad gavo, tarė misteris Dreidžas tokiu balsu, kad dvasininkas net atsisuko į jį. Akiniuotasis Dreidžas tylė ir taip keistai juokėsi, kad atvykėliai pagaugai per nugarą nuėjo. Niekiek nebejoju, tarė Petris Veinas, raukdamas antakius, kad bus gavęs. Aš tų laiškų nemačiau, laiškus atplėšė tik tai jo sekretorius ir tai ne visus, nes Mertonas nelinkęs niekam atskleisti savo paslapčių, kaip ir dera dideliems biznierėms. Bet esu matęs jį nejaukais susijaudinusi ir įtūžusi dėl kažkokių laiškų. Mačiau ir kaip jis plėšė tuos laiškus, tad sekretorius jų ne negavo. Vis labiau nerimauja ir sekretorius. Jis sakosi įsitikinęs, kad senį kažkas persekioja. Trumpai tariant, mes būtume labai dėkingi, jei kas nors patartų, ką daryti. Tėve Braunai, jūsų talentas visuotinai pripažintas, todėl sekretorius prašė mane, jeigu neprieštarausite, neatidėliojant pakviesti jūs į Mertono namus. Ak štai, kas tarė tėvas Braunas, pradėdamas suprasti, kodėl jį pagrobė. Bet dievažiai neįsivaizduoju, ko galėčiau jūs mokyti, juk jūs visą laiką čia ir turite šimtą kar daugiau duomenų moksliškoms išvadoms negu pripuolamas svečias. Deja, šaltai atsakė misteris Dreidžas, mūsų išvados per daug moksliškos ir jomis sunku patikėti. Aš manau, kad tokį žmogų kaip Titus P. Trentas galėjo ištikti tik tai dievo bausmį, nelaukianti, kol bus moksliškai pagrista. Kaip sakoma, trenki per kūnas iš giedro dangaus – Nejaugi iš tiesų tikite, kad čia įsikišo ant gamtinės jėgos, sušuko veinas. Bet netaip lengva buvo įspėti, ką turėjo galvoje misteris Dreidžias. Juk jeigu jis pavadina ką nors išties samojingu viruku, tai beveik nebejautina, kad laiko tą žmogų kretinu. Pats misteris Dreidžias, kaip tikras rytietis, pasinėrė į savo apmastymus ir nei nekrustelėjo, kol automobilis neilgai bevažiavęs sustojo matyti pasiekęs kelionės tikslą. Reginys buvo gana neįprastas. Abi puskelių tęsėsis retmiškis, baigėsi ir atsivėrė plati lyguma, o tiesiai priešais juos išdygo pastatas, tikriau vien tik tai siena ar labai aukštas aptvaras, lyg koks pylimas aplink Romos legionierių stovyklą. Drauge tas statinys kažko priminė aerodromą. Aptvaras, lyg ir nemedinis ir neakmeninis, iš arčiau pažiūrėjus pasirodė be esas metalinis. Visi išlipo iš automobilio. Po manipulacijų, primenančių seifo atidarimą, sienoje tyliai atsivėrė durelis. Tačiau gerokai nustebindamas tėvą Brauną, vyriškis pasivadinęs Normanu Dreidžiu visai neketino žengti į vidų. Eikite be manęs, bijau, jog senis gali nebeištverti tokio susijaudinimo. Jis taip trokšta mane matyti, kad gali numirti iš džiaugsmo, atsisveikindamas niūriai pajaukavo jis. Ir jis nužingsniavo, o tėvas Braunas vis labiau stebėdamasis įžengė pro plieninės dureles, kurios tuoj pat užsitrenkė jam už nugaros. Viduje driekėsi didelis, stropiai prižiūrimas parkas, džiuginantis akis spalvų gausumu, tačiau jame nebuvo nei medžių, nei aukštų krūmų ar gėlių. Parko centre stovėjo namas, gražiaus ir netgi stebinančios konstrukcijos, bet toks aukštas ir siauras, kad labiau tiko vadinti bokštų. Skaiščiai šviečiančios saulės atšvaitai šen bei ten blykčiojo ant pastogės stiklų, tačiau apatinėme aukšte langų nebuvo matyti. Viskas viskėjo neprikaištinga švara, kaip ir pats Amerikos oras – Įėję į patalpą, jie atsidūrė tarp blizgančio marmuro ir žaižaruojančių metalų bei glazūrą sienų, bet laiptų čia nebuvo. Tik tai pačiame viduryje, tarp storų sienų, buvo įsispraudusi lifto šachta, saugoma žaliūkų, panašių į civiliai persirengusios policininkus – Manau, juk tai tobula apsaugos sistema, tarė Veinas. Gal jums tėvė Braunai šiek tiek jokinga, kad Mertonas užsidaręs šitokioje tvirtovėje, kur aplink neauga ne vieno medžio, kad nebūtų už ko pasislėpti. Tačiau jūs nepažįstate šito šalies, čia galima susilaukti bet ko. Be to, gal ir neįsivaizduojate, kas per figūra Brenderis Mertonas – Iš pažiūros jis kuklaus, sutikęs gatvėje, neatsigręžtumėte, na, susitikti jį gatvėje šiandieną ne per daug progų, nes jeigu kada ir palieka namus, tai uždangstytų automobiliu. Bet jeigu Brenderiui Mertonui kas atsitiktų, tai sudrebėtų žemė nuo Aleskos iki Antilų salų. Kažin ar kuris nors karalius arba imperatorius yra turėjęs tokią valdžią tautoms kaip jis – Šiaip ar taip, juk jeigu kas jūs pakviesto aplankyti carą arba Anglijos karalių, tai eitumėte iš smalsumo. Jums gali nerūpėti nei carai, nei milijonieriai, bet didelį valdžia vieno žmogaus rankose visada domina. Tikiuosi, jūs nenusižengėte savo principams atvykęs pas šiuolaikinį imperatorių, tokį kaip Mertonas. Visai ne, ramiai atsakė tėvas Braunas, tai mano pareiga lankyti kalinius ir visus nelaiminguosius patekusius į nelaisvę. Jaunuolis paniuro, prakaulusio veidas įgavo keistą ir ko ne atstumenčią išaišką. Kiek patilėjęs jis šiurkščiai tarė. Nepamirškite, kad jį persekioja ne koks nors smulkus niekšelis ar juodoji ranka. Paaiškinimas. Juodoji ranka – mafija slapta gangsterio organizacija atsiradusi Sicilijoje ir XIX amžyje persimetusi į Jungtinės Amerikos valstijas. Paaiškinimo pabaiga. Tas Danielius Dumas – Tikras demonas. Prisiminkite, kaip jis nužudė Trentą jo paties parke, o Horderį prie jo namų ir abu kartus tarsi išgaravo. Viršutinėme namo aukšte už nepaprastai storų sienų buvo tik du kambariai. Prieškambaris, į kurį jie pateko, ir įžymėjo milijonieriaus kabinetas. Tuo metu, kai jie įėjo į pirmąjį kambarį, iš antrojo išėjo kiti du lankytojai. Vienas jų Piteris Veinas pavadino dėdę – neaukštą, bet labai tvirtą ir energingą vyriškį, nuskusta galvo, kuri atrodė plika ir įdegusi veidų, kuris atrodė toks tamsus, lyg niekad nebūtų buvęs baltas. Senis Kreikas, visų pravardžiuojamas Hikoriu Kreiku, savo žemesniojo pirmtako senio Hikorio garbiai pagarsėjo paskutiniuose karuose su raudonodžiais. Paaiškinimas – Hickory – angliškai Šiaurės Amerikos medis, giminingas riešutmedžiui, garsėjantis kietą medieną. Senis Hikoris, generolo Andros Jacksono, Junktinio Amerikos valstijų prezidento 1829-1937 pravardį. Paaiškinimo pabaiga. Antrasis džentelmenas buvo tikrai jo priešingybė. Jis iš čiostinės dabita tamsiais lyg brilientė nuišteptais plaukais, su monokliont plataus juodo kaspino – Bernardas Bleikas, senio Mertono advokatas, ką tik aptaręs su abiem partneriais firmos reikalus. Ketvirtas vyriškių susitiko prieškambario viduryje ir staptelėjo trumpam mandagiam pokalbiui, laikydamiesi pagarbaus įėjimo ir išėjimo ceremonialo. Visus įeinančius stebėjo stambus, pečiuitas negriškų bruožų vyriškis, kuris sustengė sėdėjo prie kabineto durų, blausiai apšviestas vidinio prieškambario lango tokį kaip jis, mokantis skandžiai save pašiepti amerikiečiai vadina piktų dėdę, draugai asmens sargybinių, o priešai samdomų žudikų. Vyriškis nė nekrustelėjo, lyg nematytų jų, bet veinas išvydęs jį čia atrodo ne juokai sunerimo. Nejaugi šefas liko vienas, paklausė jis, Nesijaudinkit, Piterį, šyptelėjo jo dėdį. Pasisekretorius Viltonas, manau, kad to visai pakanka. Aš nežinau, ar Viltonas, saugodamas Mertoną, iš viso miega. Jisai patikimesnis už 20 asmens argybinių, bet to greitas ir vikrus kaip indėnas. Na, čia jau jūs geriau išmanot, nusijokė sunėnas. Prisimenu vaikystėje, kai aš ryte reidavau knygas apie raudonaudžius, jūs pamokėte mane kai kurių indieniškų triukų, nors tose mano knygose raudonaudžiai visada pralaimėdavo. Užtat gyvenime ne visada, niūriai pasakė senas kareivis. Nejaugi mandagiai pasiteiravo misteris Bleikas. Aš įsivaizdavau, kad jie buvo bejėgiai prieš mūsų šaunomuosius ginklus. Aš esu matęs indėną, į kurį taikėsi šimtą šautuvų. Jis te turėjo peilį skalpams lopti ir su tuo peiliu nudūrė baltą įstovinti ant forto sienos, tarė Kreikas. Tikrai? Ir kaip jis tai padarė? Susidomėjo Bleikas. Sviedė peilį, atsakė Kreikas, akimirką anksčiau, negu visi iššovė. Kaip gyvas nebuvo matęs tokio metimo. Tikiuosi, kad jo neišmokote, nusijokė sunėnas. Man regis susimąstęs tarė tėvas Braunas, šitame pasakojime glūdėjai moralas. Jiems šnekučiuojantis sekretorius Viltonas išėjo iš antrojo kambario ir staptelėjo, lūkuriuodamas. Išbliškęs šviesia plaukęs kvadratinius makru ir nemirksinčiomis it šuns akimis, jis iš tiesų priminė sarginį šunį. Jis ištarė tik vieną frazę. Misteris Mertonas priims jūs maždaug po dešimties minučių, bet šnekos iškart pasibaigė. Senasis Kreikas pasakė, kad jau laikas vykti, tad giminaitis išėjo kartu su juo ir advokatu, trumpai palikdamas tėvą Brauną vienu, du su sekretoriumi. Kažin ar buvo galima laikyti žmogumi ar bent gyvą būtybę Milžiną Negridą, kuris atsukęs jiems plačiausią nugarą sėdėjo prieš kambario gale, įsmegė žvilgsnį į antrojo kambario duris. Apsaugos priemonių čia per akis, prabilo sekretorius. Jūs turbūt jau viską sužinojote apie Danielį Duma ir supratote, kaip pavojinga palikti šefą vieną. Bet šiuo metu jis yra vienas, patikslino tėvas Braunas. Sekretorius žvilgtelėjo į jį budriomis pilkomis akimis. 15 minučių, atsakė jis. 15 minučių iš 24 valandų. Jis visiškai vienas, jis pats to reikalavo dėl visai neįlinės priežasties. O kas tai per priežastis, pasidomėjo svečias, koptų tauriai, tarė sekretorius. Galbūt jūs ją pamiršote? Bet šefas nepamiršo, kaip nepamiršta nieko. Tos taurės jis nepatikė nei vienam iš mūsų. Jis slepia ją kabinete, bet kur ir kaip mes nežinome. Jis iškelia ją iš slaptavietės tik tai tada, kai lieka vienas. Todėl mes priversti rizikuoti tą ketvirtį valandos, kai jis sėdi ir žavėsi taure. Manau, jog tai vienintelis daiktas, kuriuo jis žavėsi. Nors tiesą sakant, rizikos kaip ir nėra. Aš čia paspendžiau tokius pastos, kad ne pats šetonas neprasmuktų, tikriau neišsmuktų. Jeigu tas pragaro išpera dumas mus aplankys, kaip dievą myliu, jam teks pasilikti pietums ir dar gerokai ilgiau. Šitas penkiolika minučių aš sėdžiu kaip ant adatų, bet jei tik tai išgirščiau šūvį ar grumtinių triukšmą, paspauščiau šitą mygtuką ir metalinį parko tvorą įsielektrintų, o bandymas per ją perlipti – mirtis. Žinoma, jokio šūvio nebus, nes šitos durys vienintelis įėjimas į kambarį, vienintelis langas, prie kurio sėdi šefas pačioje pastogėje, o bokšto sienas lydi kaip taukais ištepta sliuogimo kartis. Bet to juk mes visi ginkluoti ir jeigu dumas įeitų į vieną kambarį, gyvas nebeišeitų. Tėvas Braunas paskendęs mintyse spoksojo į kelimą, tankiai mirčiodamas, paskui umai sukrūtęs tarė. Tikiuosi, kad neįsižeisite, man ką tik toptelėjo mintis apie jūs. Nejaugi, atsiliepė Viltonas, ir ką jūs pagalvojote apie mane? Aš pagalvojau, kad jūs gyvenate vieną idėją, tarė tėvas Braunas. Atleiskite už atvirumą, bet man rodos jums svarbiau sučiupti Danielį Dumą, negu apsaugoti Brander Mertoną. Miltonas krūptelėjo, bet ir toliau netitraukdamas akių žiūrėjo pašnekovą. Paskui išlėto rūščiame jo veidė atsirado šypsena. Iš kur jūs? Kodėl jūs taip manote? paklausė jis. Jūs pasakėte, kad išgirdęs šūvį iškart įjungsite elektros rūvę, kuriai nutrenks prunkantį priešą. Manau, kad jūs suprantate, jog šūvis nutrauktų jūsų darbdavio gyvybę anksčiau, negu elektra nutrenktų jo žudiką. Aš nemanau, kad jūs negintumėte misterio Mertono, jei tik tai galėtumėte, bet drįščiau teikti, kad jums tai tik antros eilės uždavinys. Apsaugos priemonių net per akis, kaip sakėte, ir rodos pats jas kūrėte, bet jos pirmiausia skirtos sugauti žudiką, o ne išgelbėti jo auką. Tėvi Braunai, tarė sekretorius vėl įprastu rami balsu, jūs labai išvalgus, tačiau turite ir šitą daugiau už išvalgumą. Jūs vienas iš tų rėtų žmonių, kuriems norisi sakyti tiesą. Bet to ir pats turbūt ją sužinosite, nes iš manęs čia jo beveik šaipomasi. Visi tvirtina, kad aš apsėstas manijos pagauti tą pagarsėjusi niekšą. Gal tai ir tiesa. Bet jums aš pasakysiu tai, ko nežino ne vienas iš jų. Mano pavardė Jonas Viltonas Horderis. Tėvas Braunas linktelėjo, lyg jam jau būtų buvę viskas aišku, bet sekretorius tęsiai. Tas tipas, pasivadinęs Dumu, nužudė mano tėvą ir dėdę ir pražudė mano motiną. Kai Mertonas ieškojo sekretoriaus, aš pasisiūliau, nes pamaniau, kad ten, kur yra tauriai, anksčiau ir vėliau pasirodys ir nusikaltelis. Aš nežinojau, kas jis, aš tik jo laukiau, bet Mertonui tarnavau dorai. Suprantu, švelniai tarė tėvas Braunas, beje, ar dar nelaikas užeiti pas jį? O taip, pritarė Viltonas ir vėl krūptelėjo lyg pabudęs iš susimastymo. Dvasininkas pagalvojo, kad keršto manija vėl buvo trumpam jį apimusi. Prašom, prašom užeiti. Tėvas Braunas žengė tiesiai į kabinetą. Nebuvo girdėti sveikinantis tik mirtina tyla. Po akimirkaus dvasininkas vėl pasirodė tarpdurie.